Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 13-ն է տարվա 347-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1522 թվականի այսօրը Օսմանյան զորքերը գրավում են Հռոդոս կղզին։ 1577 թվականին անգլիացի ծովագնաց Ֆրանսիս Դրայկը սկսում է իր շուրջերկրյա նավարկությունը Պլիմութից։ 1754 թվականի այսօրը Օսման III-ը դառնում է Օսմանյան սուլթան։ 1862 թվականին Ֆրեդերիկսբուրգի ճակատամարտում Կոնֆեդերացիա գեներալ Ռոբերտ Լին պարտության է մատնում հյուսիսայիների զորքերին։ 1864 թվականի այսօրը սկսվեց Պարագվայի պատերազմը։ 1937 թվականի այսօրը Չինաստանի Նանկին քաղաքում ճապոնացի զինվորների կողմից սկսվեց կազմակերպված զանգվածային սպանդ։ Սպանվեց մոտ 200.000 մարդ։ 1941 թվականի հենց այսօրը Հունգարիան եւ Ռումինիան պատերազմ են հայտարարում Միացյալ Նահանգներին։ 1941 թվականի այսօրը Պերուի տարածքի Անդեր լեռներում գտնվող Պալկակոչա լճի հեղեղման հետևանքով մահացավ մոտ 7000 մարդ։ 1949 թվականին Իսրայելի Քնեսեթը Երուսաղեմը հայտարարում է երկրի մայրաքաղաքը։ 1959 թվականին arczepiskopos Մակարիոս III-ը դառնում է Կիպրոսի առաջին նախագահը։ 1974 թվականի մարտան հայտարարվում է հանրապետություն։ 1996 թվականի այսօրը Քոֆի Աննանն ընտրվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար։ 2003 թվականի այսօրը Իրաքի Տիգրիդ քաղաքի շրջակայքում ձերբակալվում է Սադամ Հուսեյնը։ այսօրը ծնվել են։ 1386 թվականի այսօրն է ծնվել իտալացի քանդակագործ Վերածնդի դարաշրջանի քանդակագործության հիմնադիրներից Դոնատելլոն։ Նրա ստեղծագործությունները ֆլորենտական արվեստի գագաթներից է։ 1430 թվականին նրա կերտած Դավիթ բրոնզե արձանը մարդկային մերկ մարմնի առաջին պատկերումն է վերածնդի արձանագրության մեջ։ Նրա ուշ շրջանի աշխատանքներին հատուկ է հոգևոր ընկճվածությունը։ Նրա գործերում դրսևորվել են վերածնդի արվեստին բնորոշ իրականության եւ մարդու հոգևոր աշխարհի պատկերման նոր ռեալիստական արտահայտամիջոցներ։ Դոնատելոյի ստեղծագործական ժառանգությունը մեծապես ազդել է իտալական վերածնդի արվեստի վրա։ Այն ուսումնասիրել են Միքելանջելոն եւ Ռաֆայելը։ Դոնատելոյի արվեստանոցում է ստեղծել Տիրամայրը մանկան հետ հարթականդակը, որը պահվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Նա ուսումնասիրել է դասական քանդակագործությունը եւ այն օգտագործել է ռենեսանսի ոճը քանդակագործության մեջ զարգացնելու համար։ Նա աշխատել է քարով, բրոնզով, փայտով, կավով եւ ունեցել է մի քանի օգնականներ։ Չնայած նրա ամենահայտնի աշխատանքները քանդակներ էին, բայց դրանց գալի մասը եղել են խոշ շորջ արտարապետական ռելիեֆներ։ 1797 թվականի այսօրն է ծնվել Գերմանացի ճանաչված բանաստեղծ հրապարակախոս եւ գրաքննադատ Հայնրիխ Հայնեն։ 1811 թվականի այսօրն է ծնվել Գերմանացի նշանավոր արևելագետ Ֆրիդրիխ Վինդեշմանը։ 1873 թվականին ռուս նշանավոր պոետ, արձակագիր, դրամատուրգ, գրականագետ եւ պատմաբան Վալերի Բրուսովը։ Նա ռուսական սիմվոլիզմի հիմնադիրներից է։ 1883 թվականի այսօրն է ծնվել հայ նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը հայ նկարիչ Մանկավարժ Հակոբ Կոջեյանը գեղարվեստի եւ գրաֆիկայի վարպետ է։ Նրա ստեղծագործություններում արկա է թեմատիկ, ժանրային ու տեխնիկական հնարների բազմազանությունը, գրքերի ձևավորում, սյուժետային պատկերներ, բնանկարներ, դեկորատիվ մոտիվներով երկեր, կերառական էսքիզներ։ Բազմազանը կերպարվեստի ոչաձևաբանական հնարների նրա տեխնիկան՝ յուղաներկ, տեմպերա, ջրաներկ, գուաշ, մոմաներկ եւ փորագրություն։ Ճարտարապետ Կարո Հալաբյանի եւ նկարիչ Սեդրակ Արաքելյանի հետ Կոջյանն աշխատել է ռուսաստանյան հերագրական գործակալության հայկական բաժանմունքի արվեստանոցում, թողարկել ագիտացիոն պլակատներ եւ ծաղրանկարներ։ 1923 թվականին նրա աշխատանքը Մոսկվայում արժանացել է առաջին կարգի դիպլոմի։ 1924-ից 1930-ական թվականներին Կոյջեյանը ԵՊՀ տեխնիկական ֆակուլտետում դասավանդել է նկարչություն, իսկ 1930 թվականից շարունակել աշխատանքը նորաստեղծ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում։ Հայտնի է Սասնա ծռեր ժողովրդական վիպերգության նկարազարդմամբ։ Հակոբ Կոջյանը ժամանակակից հայկական գրքային գրաֆիկայի հիմնադիրն է։ Բազմազան է նկարչի հաստոցային գրաֆիկայի ոչ միայն թեմաներն ու ոճը, այլև արտահայտչամիջոցները։ 1925 թվականին նկարազարդել է Ստեփան Զորյանի Հազարան բլբուլ հեքիաթը։ Առաջին մանկական պատկերազարդ հրատարակությունները Հովանես Թումանյանի Գիքորը եւ Տերն ու Ծառան։ 1933 թվականին Եղիշե Չարենցի Գիրք ճանապարհին ու Աքսել Բակունցի Սև ցելերի սերնացանը։ 1934 թվականին Մաքսիմ Գորկու բանաստեղծություններ եւ լեգենդներ ժողովածուն եւ այլն։ Հակոբ Կոջոյանը ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի հեղինակն է։ Գոջյանի վերջին տարիների լավագույն ստեղծագործություններից են Հովանես Թումանյանի Փարվանա լեգենդի նկարազարդումները։ «1989 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի երգչուհի, երգահան եւ դերասանուհի Թեյլոր Սվիֆթը»։ Այսօր դեկտեմբերի 13-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 18 օր։